شبل الإيمان واصدح بالقرآن غرد يا شمن الإيمان غرد واصدح بالقرآن بين شمس الضحى وشمس الغروب ما بين بسمتي وشحوبي وبعيد الآمال حين تغني وزرتي دفعه ورعدها وسمعنا مثل ما بين بسمتي وشحوبي Predavač عبد الصمد مشرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله Mi smo još nismo završili još sa uzrocima. E, osnovno još nekoliko stvari da spomenemo vezano za uzroke ove, ovog duhovnog poraza. Ono što je uzrok slabosti i duhovnog poraza kod muslimana vraća jeste život zasnovan na stalnom porazu i, i drugih. I slijeđenju drugih. Dakle, kad hoćete da vidite jel neki narod ponosan ili nije, gledajte kakav mu je život, kakvi su njegovi korijeni, koga on, koga on slijedi u svome životu. Pogledajte danas muslimana. Oni imaju islam, imaju Kur'an, imaju sunnet, a koga slijedi? Ostavili su sve tu. Zašto? Ostavili su sve tu i slijede zapad, ili istok, komunizam, ili kapitalizam, nije bitno. I u tome se utopili. U tome se utopili. A zašto je to tako? Zato što je Allah ponizio onda kad su ostavili islam. E, a slijede zapad, ali opet nisu vođe, nisu ostvarili svoj cilj niti su naši muškarci, niti naše žene ostvarile svoje, svoje, cilje. Dobro, žene naše napustile kuće, hoće da uče, hoće da se emancipuju, hoće da se obrazuju, hoće da budu kulturne. Dobro, jesu se oškolovale, jesu, jesu napustile kuće, jesu, jesu se jesu krenule duž cijelog, cijele zvanjske kugle da hodaju, da traže sebi na faku, da im bude bolje, da traže se prosperitet. Jesu, je li im bolje? Nikad je više silovano nije nikad je više poniženo nije. A nikad je više nije bilo sa diplomama, sa diplom. Od učiteljica, profesorica, inženjera, ekonoma i tako dalje. Zbog čega? Zbog čega, braćo? o, o stvarima, ovo, su stvari iz našeg života o kojima treba da se pitam. Zbog toga što kaže Ibn Haldun, poznati islamski sociolog, je li kod vas uzor Ibn Halduna? Nije. A jeste čuli za, za, za Maxa Webera, za Lenina, za Jesmo. Za, za Karla Marksa. Jesmo. Učili smo njegov Marksov kapital. Učili smo marksizam svi u školi. Najteži predmet. Zašto? Zasnovan na kufru, na filozofiji, težak duš, nikoga ne voli. Ali morao si ga polagati. A Ibn Haldun je u stvari bio preteća sociologiji. Prije i Maksa Webera i Karla Marksa i svih ostalih, svi ostali a namo njih Karla i ostali vlada. I šta kaže u svojemu kadimi? poznatom svom dijelu, kaže poraženi narod slijedi pobjednika. U svemu. Nije samo, zbog čega? Nije samo dakle u tehnici, u nauci, nego i u običajima. I u običajima. I zar mi nismo tako radili? Naše stare žene muslimanke, ja sam već govorio, pogledajte koliko su naše nane, odnosno naše majke, pokušavale da budu ko srpkinje i hrvatice. To je nevjerovatno koliko su islijedili. I danas, kad njihove unuke ili njihove čerke hoće da se nose islamski, one još pate od tog kompleksa. A šta će mi reći komšenica? A grd naravno, ka što će ti marama? A što će ti, ma kako će... A ona jadna ništa nije, ne zna, ništa ne zna o životu. Ništa ne zna. I vidi da su je, da su je psi, sinovi one koje ona slijedila poklali, da su je obeščastili i ponizili. Ali ne, ne, ne. Kad vidi ženu pod nikabom, ponos, pa vjerujte, vraću, Ove godine naša braća išla na hađ. Na hađ autobusima u Rumuniji. Među rumunskim komunistima i divljacima. Da policija kad je vidjela žene pod nikabima. Ne vidi se ni lice. Nema ništa vidjeti. Jedan od policaja se, Allah, kaj je vrat rekao, da pa je zaista je vaša vjera čista. Zaista je vaša vjera čista. Vidi vaših žena, a vi baš ne date vidjeti. A zbog čega je to rekao? Zato što on nema miran život. Zato što je on, njegova porodica srušena. Zato što njegova žena ide kud hoće, radi šta hoće, ima stotinu ljubavnika, on ima stotinu ljubavnica i misli da je u tome hajr. Ima djecu, ne zna čija su djeca, čiju djecu odgaja u svojoj kući. Možda tamo nekog desetog čovjeka. I vidi da je društvo ne može naći smiraj osim tu, a naše nane i majke sa sjedom glavom i malo, malo još kose je ostalo na glavi iziđu ništa. Na koga liči? Liči na muslimanke. I kad ide tako, kad vidi kakva je. Vidi je kakva je. Vidi šta radi. A njena, a majka to nosila. Ona je zapamtila to. A zapamtila taj vakat. Ali zbog propagande, zbog poniženja, zbog poraza, stidi se tog vakta. Stidi se tog vakta i nas su tako učili. A kad se spominje Turska, kad se spominje Smrlije, kad se spominje muslimani, mi smo se stidili u školi. A kad se spomene Marko Kraljević, o, Sava Kovačević, jedan nepismeni brkati crnogorac, jedan, jedan, srbin krivoslavac, koji je, u istoriji zabilježeno da je, je svog, brata za jabuku ubio. Da je za jabuku ubio. Allah, ja kad sam služio vojsku u Ohridu, jedan, jedan kapetan prve klase je pitao jednog crnogorca, iz, iz, onaj, iz Nikšića kada zna, jesu, oni su znali međusobno svoje relacije jedni drugi. Pa ga je smio pitati kada je, znaš ti što o Savi Kovaču njegovoj porodici? koji znao kako ne znam kako, kaže da je on bio opasan, da je bio prgav, da je bio nepismen, glup bio. Kada je bio Igori, on je je svog brata za stablo jabuke ubio. Zato pa nisu mogli da podijeli miraz. kad je po, posle kad je krepo, kome će zapast jabuka i ubio, kad je uzeo nož i ubio ga. Takve smo mi slijedili. Takve smo mi I ne, ne oni, i mi smo se takvima ponosili. Svi smo gledali otpisane, svi smo se divili partizanima, njihove hrabrosti. A ko je tu najviše pokazao pred hrabrost? Muslimani. Procentualno najviše muslimana je izginulo. I u prvom, i u drugom svjetskom ratu, i za vrijeme austro Svi su imali naše muslimanske jedinice naprijed, naprijed da idu, da oni, da oni ginu. Dakle, pod tuđom zastavom, pod tuđom zastavom smo se borili i pokazivali zbog čega? Zbog poniženja i zbog poraza. Dakle, i slijediš kjafira i kad si poražen i onda ti se njegovo zlo čini dobrim. Njegov običaj čini lijepim, a svakako ružan. I pogledajte danas kako kaže Profesor Selem, slijedit ćete one poslije vas, stopu po stopu, pedalj do po Pa kaže, kad bi oni ušli u mišiju, u gušterovu rupu, i bi za njima. I bi za njima. Pa ja to židovi kršeni pa ko bi drugi bio? Ko će drugi? A u jednoj predaji stoji, kad bi oni učinili zinalog sa svojom majkom, i vi bi to učinili. Na Kakav je običaj? Ima li veze sa ljudskom kulturom i civilizacijom držati pse u kući? Držati džukele u kući? Danas je muslimani nosio u naramcima ko unuk, ko ko unučad. i, i, i to je žalosno, to je žalosno, nije smiješno. Ja sam uz Ramazan u Sarajevu ustaju na sehur, na sehur, na sehur ustaješ u dva, u tri sata, na noćni namaz, i ono, snijeg pada, gledaš uz prozor, Bošnja izvod suku dole na, na, mokrenje. Da mokrenje. Neće se na sehur. Ma ne, ne mora na sehur, na, na Na sabba i u zimskom i noćnom i, u, ljetnom periodu. Kad je sabah uše u 7 sati. Duga noć. Možete Ne, ne, ne. A od suku izvest. Ej. I umjesto da, umjesto da vodaju sa unuke, i sinove, vodaju cuke. A ako neko od muslimana ima petero djece, je za ostoga. Jes primitivan život. Četvero, petro djece ima. Pogledaj, dokle, pogledaj kako poniženje kad dobro postane zlo, a zlo postane dobro. Kad se sve tumbe, kad se sve tumbe okrene. E to je onda zaista, zaista veliko, veliko i strašno, strašno poniženje. Poniženje za muslimane. E, je još nekoliko stvari da spomenemo vezano za uzroke ove, ovog duhovnog poraza. Mi smo spominjali do sada unutrašnje uzroke. Spomenut ćemo još nekoliko vanjskih uzroka koji djeluju i kako djeluju i reflektuju se, imaju svog velikog odraza na stanje muslimana i djeluju poražavajući i ponižavajući za njih. E, prvi od tih uzroka jeste, od tih vanjskih uzroka jeste veličanje Allahovih neprijatelja koji danas dominiraju u pogledu tehnike, u pogledu nauke, u pogledu e, vojne industrije, naoružanja i tako dalje. Tako da u očima muslimana, kad se spomene Amerika, kad se spomene Rusija, gotovo srce zadrhti. E, ne, Amerika je simbol napretka, simbol snage, simbol e, e, vladanja svijetom. I svi u Ameriku gledaju. Šta Amerika kaže, to je zakon. I ima, i muslimani imaju takav osjećaj i stiču takav dojam na osnovu svega što vide pred sobom, da ne možeš ništa sakriti od njih. Ne možeš ni tajno ni javno djelovati. Oni imaju svoje specijalne grupe, specijalne organizacije, obučene ljude, obučene špijune, tako da ti nema šanse da djeluješ na bilo kojem polju, a da te ne otkriju. A da te ne otkriju i da onda ne poduzmu određene sankcije, sankcije protiv tebe. Wallahi, čovjek koji tako razmišlja, on nije, nije shvatio ispravnu akidu nije shvatio da je Allah tvorac i gospodar svega postojećeg i da je on vladar, da on vlada svim stanjima i svim, svim situacijama i da su njegove vojske brojnije, da su njegove vojske jačije, kao što kaže uzvišeni Oma ja'lemu džunuda, džunuda rabbike illa huwa. Vojske tvoga gospodara ne zna niko osim on. Samo Allah zna broj njegovih vojnika koji rade na uzdanju Allahove, uzdanju Allahove vjere. I pored toga ne treba ti niko ako te gospodar svjetova pomogne, ako si na ispravnom putu, sigurno ćeš, sigurno ćeš biti, biti pobjednik. Zatim, neprijatelji, poznajući našu slabost, iskorištavaju, iskorištavaju idejni rat, idejnu borbu protiv muslimana zbog tog duhovnog, zbog tog duhovnog poraza i koriste je, protiv nas. Sljedeća stvar koju želim spomenuti, koja utiče na taj duhovni poraz muslimana, jeste peta kolona braća među muslimanima. Koliko samo munafika, koliko samo petokolonaša koji rade na razbijanju ovoga umeta. koji rade, koji rade i pomažu kjafirima u njihovoj borbi protiv muslimana za sitan novac. Za sitan novac, za male, za male pare. I onda školuju se kod njih, a rade kod njih. Oni ih pronađu, na fakultetima, u srednjim školama, na zanatima i onda ih povedu, odškoluju, plaćaju, finansiraju da bi, da bi bili njihovi špijuni, da bi izdavali, muslimane. Zatim, zbog, zbog te duhovne slabosti, e, također jednu stvar koju koriste nevjernici jeste ono što je rekao Louis IX. Francuski kralj kada je bio zarobljen u Egiptu, kada su pokušali da porobe muslimane, da osvoje Egipat, pa je bio on kao, kao vođa njihov zarobljen četiri godine u Egiptu. Bio je u zatvoru, posmatruo je, slušao, e, dolazila do njega razna literatura i tako dalje, razmišljao o načinu kako da se porobi muslimani. Kada je nakon četiri godine, nakon nekih pregovora, razgovora i tako dalje, bio pušten uz određenu nadoknadu, kad je došao u Francusku, okupio je svoje ljude, i svoje vođe, svoje savjetnike i rekao im je jednu veliku stvar. Nemojte se zanositi iluzijama da možete muslimane ikada poraziti vojnički. Nema šansi. Bez obzira koliki je naš broj bio, ne možemo ih poraziti time. Nego, ne vidim drugog puta i drugog načina da pobjedimo muslimane, osim vojskom žena vojskom žena i čašama alkohola. Ako i time ne pobjedimo, nećemo imati nikada vladati. Dakle, i to vidimo danas koliko su muslimani oslabili zbog toga. Oslabili zbog toga što se predali svojim strastima. Kako neprijatelji koriste i vjerujte kad pogledate u suštinu njihove vladavine, vidjet ćete da vladaju preko strasti. Preko strasti. Dali si tu dunjaluk. Otvorili ti mogućnost da zaradiš, otvorili ti mogućnost da činiš zinaluk i dan i noć. Da piješ, da uživaš, da uživaš, da zavoljavaš trbu i polni organ do besvijesti. I opet nećeš biti zadovoljan. Pa vidimo masone, odnosno židove, kako preko svojih klubova, kako preko svojih klubova dobijaju ne samo obične muslimane, nego političare. Političare i onda ih koriste kao svoje marionete, kao svoje, ljude u borbi protiv muslimana. Jer neće oni da žrtvuju svoje ljude. Neće oni da ginu. Nego kad se god pojavi jedna skupina koja hoće da uzdigne Allahu u vjeru, Allahu i neprijatelji nađu iz muslimanskih redova onoga ko će se naći na putu te davi. Kako to radi? Kako to radi? Nama je poznato, nama su poznati ti masonski klubovi gdje oni pozivaju političare iz svih zemalja svijeta posebno iz muslimanskih zemalja, pa im pripreme, pa im pripreme najljepše žene kad dođu u njihovu državu. Pripreme im, pripreme im sprovode i provode u toj državi, a onda šta urade? Stave, kao što su to radili u Egiptu, kao što su radili u mnogim drugim, drugim državama, stave skrivene kamere kad ovaj predsjednik nasjedne jadnik koji nema ništa islamskog u sebi i koji se podaje tim strastima, snime ga u zinaluku sa njihovom prostitutkom. Nakon toga, kad trebaju da ostvare neki svoj cilj, pozovu ga i kažu, taj i taj treba da ti bude ministar. Tog tog skini, tog tog razriješi dužnosti. I ako ne pristane, ako ima u sebi barem onog nacionalističkog nekakvog duha i patriotizma, onda mu samo pokažu kasetu i kažu koliko daje za ovu kasetu. Ako ne, ako ne uradiš to što tebe tražimo, mi ćemo je javno prodavati. A muka nam je oštampat u milione primjeraka kad god, hoćemo. I normalno, on i po cijenu propasti svoje države, samo da se on ne bi osramotio, a on se već osramotio, samo što ne boji Allaha Đelešanuhu, ne znam za gospodara svjetova, on prihvata, prihvata takvu stvar, prihvata takav porazi, takvo, takvo poniženje. Dakle, to je što, je što se tiče uzroka našega poniženja naše slabosti, naše duhovne bolesti, duhovnog poniženja. Sada ćemo spomenuti, inša Allah, da bi završili i predavanje, lijek. Lijek kojega mi uvijek moramo biti svjesni. I mi moramo biti nosioci tog lijeka. Ona je kome Allah podario istinu. kome Allah osvijetlio njegova prsa istinom, braćo, on je doktor. On je doktor za ovaj umet na duhovnom polju. I ako ne budemo mi radili na liječenju ovoga umeta, onda nema nema šanse zadugo. Zadugo da se, da se ovaj umet izliječi. Prva stvar i prvi lijek jeste da znamo da postoji ta bolest. Da znamo da postoji bolest koja se zove duhovni poraz, poraz muslimana i da znamo da je njen uzrok slabost, slabost imana. A onda da radimo na čemu? Prva stvar. Odgoj odgoj naših mladih generacija i svih postojećih generacija ljudi, bili oni stari, bili mladi, bili muškarci, bili žene, na islamskoj akidi. Na islamskoj akidi. to je glavna stvar. To je temelj. Kad musliman spozna svoju vjeru, zato mi puno govorimo o akidi. Zašto? Zato što nas tome naučio poslanik sallallahu alejhi ve 13 godina u meki šta je govorio? Čemu je pozivao? 13 godina u Mekki Resul se poziva samo u akidu. A recite, o ljudi, recite la ilaha illallah. A recite nema Boga osim Allaha. I ustrajte, ustrajte na tome. Dakle, da bi se, izgradila duša na tevhidu. Da bi se očitila od svih natruha i od svih vidova širka, mora se, mora se prihvatiti čvrsto ta islamska i dobro razumjeti. I dobro, i kad je čovjek prihvatio akidu, onda ga vallahi baci u pustinju. Baci ga iz aviona na glavu, on će na noge pasti. I znači se snaći u svakom društvu. U svakom društvu. Nije bitno hoće li on otići iz Bosne ili Sanđaka u Njemačku. Ne. Među budiste, među fašiste, među ove i među one, on zna svoj put. I neće samo on slijediti tu, nego će i druge pozivati. I druge pozivati tome. Jer Jusuf, ali i salama, kao vjernika i kao Allahov poslanika, nije ništa moglo spriječiti od pozivanja u Allahu vjeru i bačen u bunar i bio prodat kao običan rob i bio zatvoren u zatvor i stavljen na iskušenje sa, ženom, sa ženom ovoga vladara, nije htio učiniti to. I strpali ga u zatvor nevinog. Je li jadikovo? je li Tugovo u zatvoru? Ne, nego je vidio momke mladiće u zatvoru i vidio da pripada da, da im je akida krnjava, da im je akida pokvarena, mušici. I kaj, ovo drugovi moji, šta im govori, zar je bolji, zar, su, je bolje više bogova samo jedan bog? Jedan istinski gospodar uči ih akidi, uči ih vjerovanju, širi davu, koristi svaki trenutak. Nije bitno jesi li u džihadu, jesi li na poslu, jesi li u zatvoru. Musliman je ponosan sa svojom akidom i on mora da, zna, kako je rekao Omer radijallahu ta'ala, kada je putovao sa Abu Ubejdom ibn al eh, za kuc da uzme ključeve, da uzme ključeve od kuca, pa je išao na, na, svom magarcu ili, na konju, nije bitno, i naišli su pored jedne bare, pored jedne močvarice, pa je on i nogama zagazio bus. Kaže mu Ebu ja Merol mu'minim ti si halifa, ljudi te tamo čekaju, čekaju te ljudi tamo, kršeni da vide halifu, subhanallah, da ti daju ključ, a ti gaziš blato. To tebi ne dolikuje, treba da te vide u punom sjaju, da se zadive. Kaže halifa Umar, Ebu Ubejde da mi je to neko drugi rekao. Da mi je to Bog da neko drugi rekao da nisi ti. Nahnu kavmun a'azzana Allahu bil Islam, wa mahma bitagajna l'a'izzata bi gajrihi, adallana Allah. Mi smo narod kome je Allah dao ponos sa Islamom i u Islamu. I kad god budemo tražili Ubejde ponos mimo Islama, Allah će nas poniziti. Allah će nas poniziti. Zar nismo bili do juče Ubejde divljaci? Zar nismo bili lešinari? Zar nismo bili mušrici? Pa nas je Allah izbavio. Pa nas je Allah izbavio. Smijali nam se svi ljudi. Smijala nam se Vizantija i Perzija. iako su oni bili mušici, ali su ipak imali nekakvu kulturu. Nekakvu kulturu ljudsku. Ljudsku civilizaciju. Nismo imali ništa. I Allah nas počastio islamom Mi evo sad osvajamo Perziju i Vizantiju i uzmamo ključe od kuca i ti mi kažeš nagizdaj se, trebate vidjeti u punom svjetlu. Zar moj islam nije puno svjetlo? Zar islam koji nosim i kada su se pojavili, kada su se pojavili pred njih, šta su rekli kršćanski oni svećenici? Kad su vidjeli kod njih skromnost, pobožnost i ponos, vallahi ovi su bolji od Isa ovih učenika. Ovi su bolji od apostola, kako je ovi zovu Isa ovi. Jer oni znaju opis, znaju dobro kakvi su bili učenici Isa, ali sa nam, pobožni, čestiti, ali ovi su bolji i zaista su bolji. Bolji su ashabi Muhammed a.s. nego ashabi Isa Bolji, su oni. Dakle, mora naš život biti zasnovan na akidi. A pogledaj danas muslimani, mi su će govorili o tome koliko se stide svoje akide. Zato što je ne znaju. Zato što ne znaju gdje je prava vrijednost. I mora princip našeg života biti kako kaže Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah je ovaj ajet. Ako ništa ne zapamtite od svega ovoga, zapamtite ovaj ajet inna salati wa nusuki wa mahjaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Moj namaz i moji obredi i moj život i moja smrt su u ime Allaha To treba da bude deviza našeg života. Ako bude tako, onda ćemo sigurno biti bit ponosni i neprijatelji nevjernici neće moći, ništa nam učiniti. Pogledajte muslimana, odnosno ljudi koji imaju, nose muslimanska imena, a ne znaju akidu. Kako se ponašaju? Kako se ponašaju nekakvi intelektualci, ljudi iz visokih krugova, ljudi aristokrate, ako ne nose akidu. A vi me demantujte ako nije tako. Imamo kravatu kravatu, odijelo, diplomu u džepu, ima puno para, ima Mercedesa. I šta u Mercedesu? Cipelica dječja, a? Ili potkovica na autu. Što? Da ga čuva od da ga čuva. On ne vjeruje istinski u Allaha Đelešanu, ali zna da ima neki zli duši, da ima nešto što, mora može naštetiti. I čime se brani? Čime se brani od šeitana? A, potkovica je tu, ona će me, ona štititi. Ili ne klanja, ne klanja, ne posti, ne izvršava Allaha, ali tu je Hamailija. Tu je Hamailija. Allahi, tu je džehalet. Neznanje do dna. Neznanje do dna. Takav čovjek je nesiguran. Boji se svega boji se svoje sjene. Ne smije izići u kući po noći. Ako mačka pređe preko puta, kaj gotovo je. Gotovo je. Dakle, čovjek koji je pun tjeskobe, pun tjeskobe, u, u njegovom životu nema nikakvog, nikakvog rahatluka. Dakle, primjer za to, zato jesu, dakle, oni danas s kojima se mi susrećemo, od naših rođaka, od naših komšija, od naše braće, prijatelja, bili oni pismeni ili, ili nepismeni. A pogledajte kako je, kako je s jednim muslimanom, kada je Mu'tasim, halifa Mu'tasim, krenuo da spasi ženu muslimanku koja je bila ponižena, izišli su pred njega astrolozi. Dakle, jedna žena muslimanka u kršćanskoj državi Amuriji tražila je pomoć. Izišla je na put i jedan kršćan je ošamario. I ona je u tom silnom jadu i tugi i nevolji dozivala mu atesima. Ja, Emirul Mu'minin, spasi me, izbavi me. I ovaj se nasmiju, hezar misli da ćete čuti. <laughs> halifa Mutesim da će ti doći u pomoć. Pa kad je došla vijest do Mutesima, spremio je vojsku. Spremio je vojsku. 900.000 ljudi. I kad je izišao, samo radi jedne muslimanke. Samo radi jedne muslimanke. Nije bila silovana. Ne, ne. Ali je obešćašćena zbog kršćani nije ošamario. Izišao je i došli su astrolozi, šeitanini koji preko zvijezda gataju, i kaže nemoj izlaziti muta si me. Kućiš, kusi pošlu. Mi smo vidjeli loše znake. Loše znake smo vidjeli u ovoj godini. Dakle, zvijezda se ne poklapa, bit ćeš poražen. Šta je rekao? Sponte se, ja sam kafir u vas, a ja sam mu'min u Allaha Đelešanu. Ne vjerujem te vaše gatke, ni malo, ni najmanje. Niti će li to zastrašiti, ni zaplašiti. I otišao je, oslobodio musliman muslimanku i osvojio kršćansku zemlju Amoriju i uspostavio njoj Allahov zakon. Dakle, to je ponos, to je ponos muslimanski. I zaista musliman je takav. On je slobodan potpuno. To je prava sloboda. A nije sloboda kako vi kažu, kako nas je Marks učio i ostali, vjera je opijum za narod, jel? Što opijate, stješnjavate tvoju slobodu. Ne, vallahi, nema istinske slobode bez istinske pokornosti Allahu. Nema istinske slobode bez istinske pokornosti Allahu. Ako se ne pokoravaš Allahu, tada ćeš se bojati svakog. Tada ćeš biti kukavica. Tada će ti život biti pun tami, pun mag... ko, čovjek izgubljen u magli. Uvijek ćeš kružiti samo, samo na oko, jednog, oko jednog mjesta, jednom, jednom stazom, jednim putem. Dakle, on zna komu je gospodar. Musliman zna komu je gospodar. Šta je njegov cilj? On nosi svjetlo Allahovo u svojim, u u svojim prsima. Zna da mu Allah daje opskrbu, zna da Allah daje na faku, neće zbog toga otići gataru, neće, se razočarati kad je, siromašan, neće se razočarati kad je bolestan, neće se razočarati kad je u nekakvoj tuzi i brigi, nego će se pouzeti gospodara svjetova. A danas muslimani, samo ako ne voli, ne, on će pogaziti sve. Sve će se pogaziti da nađe posu, Da nađe posu, U, nema posla. Nema posla u našim državama. Gdje vladaju muslimani, dođe u čafirsku državu, ne pita kakav je posu. Ne pita kakav, samo da zaradi na fakt. Samo da zaradi na fakt. Piše jedan brat, kako je on tražio posao u kafani. Kako ga je šeitan U, stvarno u kafanu u hotelu. U hotelu tražio posao i onda ovaj gazda je htio da ga primi, vidio mašala, fin, musliman, sad iskoristit će ga normalno, švabo, židov, kršćanin, koristite kao, kao, kao jeftinu radnu snagu, ni za što drugo, ni za što drugo. وهو على كل شيء قدير Allah is غفور Allah is Rahim Allah is the one who loves the muhsinin He is our creator He is our sustainer And He is the one who has power over all Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. الله Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin, Wa Khaliquna, Wa Razikuna. I kaže onaj, došao sam sa njim razgovor, kaj, hajmo mi prvo malo otići na muziku. Piće. I onda kaže, ponudio mi rakiju. Prvo što mi je ponudio jeste čašica. Evo. Pa sam razmišljao kao što da uradi Hoću li mu reći da ja ne pijem? Hoću mu reći da ja musliman? Ma hoću. Primio me ne primio. Primio me ne primio. Pa kaže, ja ne pijem. Ja sam, pošto pa ja, ja sam musliman? Ja sam znao, ja ne pijem, ja hoću da budem tri. Ako hoćeš me ovako, ako nećeš ne. Pa ja tamo kaj tako tražim. Meni svaku noć lom ovdje. Svaku večer je mi lom ovdje u hotelu. E treba mi trijezna osoba, treba pametan čovjek koji će raditi, koji će raditi za mene. Allah je razak, Allah daje, Allah na faku. Dakle, neću po svaku cijenu to. Znate kako je jedan čovjek, jedan čovjek beduin, kad je došao u Meku na hađ, kad je došao u Meku na hađ, pa je sreo Hatimul Asamma, poznatog, poznatog islamskog učenjaka, pa mu kaže, poduči me nešto. Po, pod, poduči me nešto, pa mu je citirao kuranski ajet. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ I na nebesima vam je obskrba i ono što očekujete. I ono što čemu se nadate. Kad dosta nemoj više. Dobro je. I otišao je kući svojoj godini. Iduće godine opet došao. Opet došao na hađ. I našao ovog učenjaka i kaže mu salamu alejk, alejkum salam, kad je podučio još jednom ajetu, vallahi sam našao da je istina ono što je Allah rekao. Obično ste u mom, u mom životu. Pa mu citira sljedeći ajet iz ove sure, iz <laughs> Zarijat, odmah iza, ovoga. Fada rabbi samai wal ardi, innehu la annakum tako mi gospodara. Nebesa i zemlje, to je istina. Dakle, da, vam je opskora nebesima. To je istina kao što istina da govorite kaže ovaj beduin, pa e, ko je taj nitkov koji je natjerao Allaha da se tako zakune? Koji je taj nitkov natjerao Allaha da se tako zakune? Kao, kao da ne vjeruje da Allah daje, kao da ne da, da, da Allah daje obskrbu. Beduin, nije uvjerio se da Allah daje obskrbu, da je Allah razak, da bez njegove pomoći i bez njegove obskrbe ne možeš živjeti, ne možeš maknuti, ne možeš prstom mrnuti vallahi bez Allahove moći. Ne možeš. I vjernik je Vjernik je toga svjestan. Zato sljedeći lijek koji vjernik upotreblja ili ili još jedna izraka koja je vezana za, za upravo ovog učenjaka. Kad su njega pitali na čemu ti, ja šeh, zasnivaš svoj tevekul na Allaha Đelešanu? Na čemu zasnivaš? Tele? Vidimo da se, da se na gospodara svijeta, da si pobožan, da si toliko stiguran, ko stijena stamenog imana. Kaj na četiri stvari? Na četiri stvari zasnivam svoj tevekul na Prvo, saznao sam da moji na faku neće pojest drugi niko. Ono što mene određe, to sam ja pojest. I srce mi se smirilo na tome. Koliko je daje, ali to je moja faku. I neće niko drugi pojesti. I srce mi se s tim smirilo. Drugo, saznao sam da niko moj posao neće u ratu umjesto mene. Pa sam prionuo da radim svoj, da se, da pripremam. I da radim svoj posao. Neće niko za u ratu. Treći, Saznao sam, saznao sam da će smrt doći iznenada. Pa sam je pretekao. I pripremio se za nju. Kako? Ne može mene preteći kao vjernika. Izvršavam Allahove naredbe. Kromim se Allahovi zabrana. Kad god smrt dođe, ja spreman. Dakle, mene išala neće iznenaditi. Mene neće iznenaditi. I četvrta stvar, saznao sam da se ne mogu nigdje sakriti od Allaha Đelešanu. Pa ga se stidi. Pa kad, me šetam povede u zabludu, kad mi, kad mi ukrasi grije, znam za gospodara svijeta, znam da me Allah Đelešanuhu, Allah vidi, vidi i da on dije nad svojim robovima. Sljedeća stvar sljedeći lijek jeste bijeg odvezivanja za dunjaluk, a razmišljanje o ahiretu i onome što dolazi, što dolazi poslije, ovog dunjalučkog života. Jer vjernik se ne smije vezivati za dunjaluk. Vjernik se ne smije vezivati za dunjalu. Bez obzira kakav posao, kakav POSU radio, kakav posao radio na dunjaluku, neka zna da je taj njegov dunjaluk priprema, odnosno njiva, za ahiret. Što posiješ ovdje, požnjećeš na ahiretu. Ako posiješ dobro djelo, požnjećeš, inša dobro djelo i nagradu na, na ahiretu. Ako posiješ loše djelo, požnjećeš kaznu kaznu i kajanje teško na sudnjem, na danu. E, I vjernik zbog toga radi ima Allaha Neće čak, bez obzira na kakvom je poslu. Šta to znači? Zbog kako se ne veže za dunjalu? Neće mi to. neće mi to. neće kamatu, neće na nepravedan način da zaradi, da zaradi svoj hljeb. I ako mu nude to, i ako mu nude to, on to odbija. On to odbija, ljudi se čude njemu. Ljudi mu se čude zbog, zbog takvog njegovog postupka. Ali zato kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, kada je, kada je upitio da nashab, ja Rasulallah, kaži mi nešto, uputi mi na nešto, zbog čega će me voljeti i Allah i ljudi. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, izhed fi dunija, juhibbuk Allah. Odreci se dunjavu, kada ne veži se za njega, voljet će te Allah. Izhed fima inda nas, juhibbuka nas i ne veže se za ono, ne traži, ne žudi za njim što je kod ljudi. bolje će te ljudi. Samo biti pohlepan. Kada god šta ugledaš, primam. Ne, i kad ti nude hedije, i kad ti nude, odbijaj. Lijepo je primiti hedio, ali nemoj da uvijek živiš, živiš samo od toga. Nemoj da budeš parazit, nego radi i trudi se da ti, drugima, da ti drugima, da ti drugima daješ. Zatim, ispravno vraćanje na siru. Ispravno vraćanje na siru jedan baš od lijekova ove bolesti. A šta to znači? Ispravno razumijevanje sire. Wallahi u, životopis, u životopisu našeg poslanika Muhammeda s.a.v. veliki je ibret za nas. Veliki ibret. Kad krenemo od njegovog života, kako je počeo? Kako je počeo sa svojom misijom? Kad je sam bio. Kad je sam bio i kada je na Safi pozivao Kurejšije, pozivao svoje rođake i kad se iskupili oni svi, rekao im je, o ljudi, ja sam vam Allahov poslanik. Ja sam Allahov poslanik. Znaju da je čestit. Znaju da je, da je uvijek bio iskren. I kaže, im, kad bi vam rekao da vojska ide iza ovog brda, bili mi vjerovali, kaj bi, ti si al-amin. Povjerljivi. znajte da sam ja Allahov poslanik. Kaže Abu Lahab, prokleti bio ostatak dana, zar nas zbog toga zvao. Pođite od tog dana. Od tog dana kad poslanik sa selem, tada kad mu ovaj Nitkov, njegov Amidža, govori, govori te riječi i kad on osjeća tugu u svojim prsima zbog toga i koliko borbe, koliko sabra, koliko iskušenja je prošao Resul sallallahu alaihi ve ali nije, ali nije, nije posustao. Nakon toga, dakle, kad je bio protjeran iz Medini, kad je bio, a toliko je volio Meku, toliko je, svijetu mjesta, mjesto, ne zbog zemlje, ne zbog zemlje, plodnja je zemlja u Medini, nego u Meki Ali to je hram koji je sagradio Ibrahim a.s. Tu je kibla. Tu, su hodili Allahovi poslanici. I Allah je odabrao to mjesto. I kad je izišao iz, Medine, okrenuo se prema Keabi i kaže tako mi Allaha da me nisu protjerali ne bi nikad te napustio. Ne bi te nikad napustio. Toliko je žudio za Mekom, volio Meku. Ali je morao da iziđe. Morao da iziđe, a bio je siguran u Meki. Imao je, sve mu je tu bilo. I metak, i porodica, i sve, sve ostalo. Međutim, istjeruju ga, protjeruju, e, pa tajno pozivanje i tako dalje, pa mučenja, pa ubijanja, na kraju progon i nakon svega toga, nakon desetak godina, dakle, poslanik sam sam tada na Safi, sam, nikog nema. Nakon deset godina, ponovo na Safi. Ponovo na Safi poslanik, sallallahu alaihi sallam. Allah ovo je životni put kojim treba, da idemo. Tome nas naučio poslanik, sallallahu Ponovo na Safi, okupio koliko? 124.000 muslimana. Za deset godina. I kaže im, hudu anni menasikakum. Uzmite od mene obrede. Hadža. Svi gledaju u njega, svi slušaju. Okupio muslimane, okupio mu'mine, nosio se akide. Nosio se akide. Nije se pokolevo. Nije se pokolebo, nije poslanik sa sebe nakon što je ponudio Islam Meki, nakon što je ponudio Kurejšijama, nakon što, je potrebio sve moguće načine koji su bili dozvoljeni da ih pozove u Islam i kada su oni odbili sve, osim da budu osim da budu mušici i da umru na tome, je rekao poslanik sa sebe, evala ja sad idem u pećinu hira ponovno idem u svoju kuću, da i badetim Allahu Đelešanu, kod Allaha imam opravdanje, ja sam pozivao koliko sam mogu, učinio sam sve što sam mogu, sad ću se posvetiti i vadetu. Ne. Nego traži plodno tlo. Traži plodno tlo za, za, za sjeme Islama i Allah mu omogućuje to. Allah mu omogućava to. I tako su se ashabi za njim poveli. I tako je odgojio generaciju čvrstu. Čvrst temelj. E to je taj odgoj koji nama fali i koji nama treba Allah. Ne samo da, da, da smo se vratili po svojoj vanjštini islamu. Ne nego da naša suština bude jaka, da naše duše budu čvrste, čvrste u imanu, da nas ništa pokolebati ne može. Kad budemo imali takav temelj, onda možemo računati na islamsku državu, na islamsko uređenje društva. Zašto? Jer nema, nema, kad su pitali mama Šafiju, ili je bolje vladat, ili je bolje onaj, biti na iskušenjima. Šta je bolje za čovjeka vjernika? Kaj nema vladanja bez iskušenja. <laughs> Nećeš doći na vlast bez iskušenja. Moraš proći taj, put. I zato, kada su se svi muslimani pomurtetili, kada su svi napustili islam, nakon što su ga prihvatili, ko se nije pomurtetio? Abu Bakr, Omer, Osman, Alija i ostali ashabi koji su prvi primili islam. Oni su ostali čvrsti i borili se, kako kaže u Bakr, kad su prestali davati zekat, muslimani, tako mi Allaha, dok mi ne budu davali posljednji povodac od deve koji su davali poslaniku ja se bori protiv njih. Bođi se protiv njih dok ne uđu ponovo u islam i da ću svoj život na tom putu. Dakle, ta čvrstina mora da postoji, mora da postoji kod nas i jasnost u našem, cilju, a to nećemo postići ako ne budemo na ispravan način od onaj proučavali, proučavali siru poslanika sallallahu Zatim, odgoj na uzvišenim težnjama je lijek za, ovaj duhovni poraz. Dakle, musliman mora da teži visinama. Ne smijemo se nikada zadovoljiti sa našim stanjem. Niti u pogledu učenja Islama, niti u pogledu našeg položaja, niti u pogledu našeg imana moramo težiti, moramo težiti ka visinama. Moramo, je spominjali smo već Aliju kada je pitao svog sina Hasana komu je uzor, ko bi želio da, da bude, pa mu je rekao da je pogrešno ako izabere njega, nego idi dalje idi dalje, nemoj se zadovoljiti onome na čemu si. Jer kad se musliman zadovolji onim na čemu si, nego kad se musliman zadovolji svojim stanjem, zaista njim nešto nije u redu. Sa njim nešto nije u redu. Zašto je to? Ako se zadovoljan sa samim sobom, znači li to da si postigu vrhunac imana? A ne možeš postići vrhunac imana nikada. Kako ne možemo? Kako ne možemo? Zbog čega ne možemo postići vrhunac imana? Zato što ne, osim poslanika, zato što si ti čovjek. I možete zamisliti čovjeka, možete zamisliti čovjeka koji sve izvršava i badate, koji izvršava Allahove naredbe, kloni se Allahovi zabrana, a da nikad ne pogriši. Neki takav. Ne možete ga naći. E zato posrneš, ne namjerno, namjerno, strast se zavede, šetan te zavede. I dok se opet digneš, dok se vrati, dok kineš tu prašinu, a znači ne, možeš nikad dostići taj vrhunac. Kroz život dunjaloški stalno usponi i padovi, usponi i padovi. Zato ne smiješ biti zadovoljan samim sobom. To kada je poslanik sa kada molite Allaha Đalešanuhu za džennet, molite za džennet i To je najuzvišeniji džennet. To je najbolji džennet. A ne samo, kako mnogi kažu, da mi je samo se uvuči džennet. Samo da mi je uči. Samo da mi je, jes. Svak da se spasi od džehennemske vatre. Ali zašto ne težiš? Zašto ne težiš najboljem džennetu? Zašto ne težiš najboljoj, najboljoj nagradi? I ono čak od Dunjaluka, nije samo u pogledu imana, u pogledu o u pogledu Dunjaluka, da, i to smo spominjali. Iskoristite, iskoristi tu priliku. Nauči, nauči zanat, radi, radi za islam, žrtvuj svoj novac, žrtvuj svoje vrijeme. Jer kaže poslanik treniraj, vježbaj, pripremaj svoje tijelo i svoj duh. Jer kaže poslanik selem, al mu'minu qaviju hajru min mu'min da'if. Jak vjernik je Allahu draži od slabog vjernika a obu dvojici je hajr. Ali je ovaj jači, draži Allahu, draži Znači zbog toga vjernik se mora posvetiti radu za ahiret. Zatim udaljavanje od, od pesimizma, od pesimizma i, suje, i sujevjerja. Musliman ne smije biti pesimista u pogledu pobjede i vjere. Nikada, nikada.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 Kao što je postavio one, prije, one prije njih. I da će im učvrstiti vjerovanje s koje, s oni vole ili s kojim je, s kojim je Allah zadovoljan. Vale min i da će im strah zamijeniti sigurnošću. Da će im strah zamijeniti sigurnošću. A muslimani danas žive u velikoj nesigurnosti, u velikom strahu, u velikom strahu. Zato što se ne boje istinski Allaha Đalešanu, što su okrenuli leđa Allahu i knjizi i sunetu poslanika sallallahu alejhi Zatim, moramo znati i vjerovati čvrsto da je konačna pobjeda Islamu. Da je konačna pobjeda Islamu. Zato kada je poslanik salam neće doći sudnji dan dok se ne sukobite sa židovima, tako da će i kamen i drvo govoriti o muslimanu, evo židova, ubiga. Evo židova za mnom, ubiga. Sahih hadis. Vjernik vallahu u to vjeruje. Sto Znači to je dokaz da će Islam sigurno pobijediti Da će Islam sigurno pobijediti u to nema nikakve sumnje. Ali Neće ni Mehdi, ni Isa, i selam braćo, doći u mrtav ummet. Neće. Nek sad pojavi Mehdi. Nek sad pojavi Isa, i selam. Ko će ga podržati od muslimana? Talibani su srušili samo jednog kipa tamo, pa svi muslimani digli protiv njih. ali da bi se Mehdi pojavio sad pa da pozove muslimani u džihad i da traži kod Kave Beju, ko će mu na smrt do konačne pobjede Islama. Koliko bi ljudi dalo? Daćemo 313 ljudi, koliko je na bedru. Svi ostali će biti protiv njega tu, oko Kjabe. Oko Kjabe. To je dokaz da, dakle, da će Mehdi i da će Isa i selam doći, doći u oživljen ummet. Dakle, kad se već ummet vratio akidi, koliko toliko, pa postoji skupina koja je spremna da da bejom, da uzdigne na putu uzdanja Allahove vjere, na putu povratka, na putu povratka šarijata. Jer Allah Đelešanu kaže Huvallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li ala dini kulli walau karihal mushrikun. On je poslao svog poslanika sa istinom, sa uputom i sa istinom, sa istinitom vjerom da je uzdigne iznad svih drugih vjera, makar to bilo krivo mušicima. Makar to bilo krivo mušicima ili makar to bilo krivo nevjernicima. I vallahi Allah obećanje istina. Ovo je za nas velika nada. Velik ajet, ali kao što smo sinoć rekli, ako mi ne budemo radili za to, ako ne budemo radili za to, nećemo ništa dobiti. Nek sutra se pojavi, pojavi nek sutra uspostavi islamska država. Dakle, moramo biti optimisti, moramo raditi na polju dave, raditi na polju narađivanja dobra, zabranjivanja zla, prije svega u svojim porodicama, među svojom djecom, među svojom rodbinom, pozivati i ustrajati u tome ne nemojte vallahi očajavati, ne smijete biti pesimisti. Nije dovoljno, braćo, samo kaz... jednom babu upozoriti. Babo ne zna, babo ostario. Odgajao ga komunizam volan. Komunizam ga odgajao, Tito ga učio da nema Boga. I on živio samo za koru hljeba. Ne zna on akidu, ne zna on islam, iako je musliman. I budi saburli sa njim. Budi strip, to ti je dužnost, to ti je obaveza. To ti je obaveza. Ibrahim a.s. nije prestao, nije prestao moliti za svoga oca, koji je bio mušrik, i ne samo da je bio mušrik, nego je klesao kipove. Klesao kipove pa i prodavu važna božanstva. Ali čak, postoji hadis kod Buharije, Buharije bilježi hadis, da će Ibrahim a.s. čak na sudjem danu moliti Allaha na svog oca. Jer će gospodaru, obećao si da me nećeš poniziti. A kuće mi veće poniženje od toga da vidim oca u džehennemu. Pa ćemo Allah reći, o Ibrahime, moja, moje obećanje se ne odnosi na mušrike. Moje obećanje se ne odnosi na mušrike, na nevjernike. I onda će mu Allah prikazati oca u obliku hijene, najružnije životinje. I vidjet će da je u džahannemu. nema, nema spasa. Ali do kraja, do kraja ustrajava u pozivanju, strpljivije ustrajanje, ustrajanje. I kada ga odbacuju roditelji, i kada ga odbacuje rodbina, jer ovo je Allahova vjera. Nije ovo ni moj ni tvoj posjed privatni. Nemamo monopol na tim. I nema sreće, kad, kad znamo da za nas nema spasa ni sreće ni zadovoljstva bez Islama, tako znamo isto da čovjek nema spasa bez Islama i moramo pozivati. Dakle, rodbinu, rođake, komšije, pa onda sve redom, židove i kršćane i ustrajati na tom putu, na tom putu dati sve od sebe. Molimo Allaha Đalešanuhu da nas učini čvrstim, postojanim, da nam osvijeti naša prsa istinom, da nas poveže bratskom vezom, da ubrza pobjedu istine, da uništi dušmane i protivnike Islama, da nam oprosti grijehe i vede nas u džennet sa svojim poslanikom, sa vasem, onima koji su nas pretekli dobro. Amin. Jazakum Allah, khair. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله تبين مشرد ونبل مصيب وكم من أناس رأيناهم فانوا فلم يبق منهم غريب وصاروا إلى حفرة تحتوي ويسلم فيها الحبيب الحبيب أو المرأة تعجبه نفسه فأعجب والأمر عندي عجيب وما هو إلا على الطريق وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم نبيب وللدهر شد على أهله تمرين مشرد ونبل مصيب لا يعجب المرء من نفسه إذا منعها إليه المشيب إذا عدت أمرا فلا تأتيه وذو اللب يجنب ما يستعيب ودع ما يريبك لا تأتيه وجزء إلا كل ما لا يريب أغرك من منار يضيء وليل يجن وشمس تغيب فلا تحسب الدار دار الغرور ألم تدري أنك فيها غريب ألا كل ما هو قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها الموت فيهم دبيب وللدهر شد على أهله فبين مشرد ونقل مصيب